Ну, я вас слухаю, громадянине, сказав Білугін. Отець Євген раптом закашлявся від диму і винувато крізь кашель посміхнувся до Миколи Сидоровича. Вибачте, я зараз. І, держачи цигарку далі від лиця, він напружився і трудно проговорив. Я прийшов, товаришу, до вас, щоб зробити вам заяву. Я і мої брати. Він на якусь мить зупинився, і нижня губа його знову безсило одвисла. Е, вибачте, я одне слово, ми всі вважаємо, що наше священство не є е, послідовне, що ну, не всі розуміють, а декотрі священнослужителі, коли ми молимось за нашого Богом посланого нам вождя, то повинні захищати його всіма силами. Так ми думаємо охороняти його від усяких замахів і навіть злих гріховних помислів, посікати їх у корені. Власні слова трохи підбадьорили отця Євгена, а надто схвильоване похитування головою товариша начальника. І він навіть ще далі від себе відвів руку з цигаркою і вже складніше продовжував. Ми думаємо, товаришу, що треба зобов'язати всіх священників використовувати свою духовну він трохи не скаряв владу, е, свій духовний вплив над віруючими і викривати у заблудлих їхні тайні злі наміри супроти Богом посланого нам вождя і його помічників. Наш обряд сповіді повинен бути у захист нам і для поборення лукавих. Я і вам заявляю, товаришу що я не пожалію рідного брата чи сина, коли він на сповіді перед самим Богом виявить мені свій гріховний задум проти нашої Богом посланої влади. Я не буду умовляти його, я просто не дам йому розгрішення гріхів його і видам його в руки законної влади як страшного злочинця проти волі самого Бога. Оце мова справжнього радянського священника навіть жвавіше, ніж звичайно, сказав Білугін і аж посміхнувся, розсунувши синюваті губи і показавши занадто білі зуби. Це буде великий козир проти Климова. Я неодмінно доведу вашу пропозицію до відома нашої влади і будьте певні, товаришу, він сказав не громадянине, а товаришу, що вона буде оцінена за її вартістю а авторів її визначено як вірних синів радянської соціалістичної батьківщини. Спасибі, товаришу. І він аж підвівся, аж вийшов з за столу і простягнув руку отцю Євгенові. Той хапливо поклав цигарку у попільничку, схопився і гаряче потиснув простягнену руку. Білугін урочисто сказав. Радянська влада ніколи не була і не є проти релігії. Вона була і є проти тої релігії, яка не виконує приписів Бога, яка йде проти його посланців, яка повстає проти законної влади. Нєсть власті аж ще не від Бога, говориться в самому Євангелії, а надто така влада, як радянська. Яка встановила в себе рівність, братерство, любов між людьми яка творить соціалізм, себто щастя на землі. Отець Євген схвильовано, згідливо і радісно хитав головою. І коли Білугін навіть ще раз потиснув йому руку і подякував, він вийшов із кабінету в страшний коридор з кабінками без того підгинання колін, із яким ішов до кабінету. А вийшовши після всіх процедур охорони із будинку МДБ, він ступав твердими певними кроками асфальтом тротуару і поглядав на небо, на людей, на дерева у весняних буруньках, оком майже переможця і власника тепер йому ніщо не було страшне. Тепер бідна, хвора, змучена страхом і хворобою Клавдія, зможе не тремтіти ночами, ждучи арешту. Тепер можна буде викласти із наготовленої до нальоту Чорного Ворона валізки сорочки і штани, які також були потрібні для зміни, і синові до Ленінграда можна буде написати шифром, що небезпеку відсунено, хай бідний не труситься там. І спасибі любому Степанові за пораду. Потім, після прийому інших клієнтів, настала черга Катерини Іваненкової. Микола Сидорович сам її викликав, наказавши їй, розуміється, ні одній душі не казати, куди її кличуть.